mi volas esti pli bona homo. Cial homo estrebas plenumi moralain pretendoin? Char tio tiel bone sentijas, ca chargi gi promessas reconon, opinies esploristoi. La plei bona versio de la propra mio trovigas ciam en fora estontezzo. La homo estrebas quasau al en iro al utopia et zaro de la propra personezzo, promesante al si che ili, iu tage tut certe, farigios pri bonai homoi. Ien ca ien temas nur pri tute su prajai celoi pro propra vantezzo, svelta, bela, cae en bona corpa treinitezzo oni volas esti. Tiam la vivo estos belega aliai homoi volas perdi mal pli da tempo, volas esti pli bona patro au patrino, volas per labori pli da mono, el spesi mal pli da mono, cai ti el plu. Sur la desiro slipoi staras longai listoi, sur ciui ofte estas menciitai la samai celoi. La homo sin evidente ciel tre manco hava, cae esperas, prituia, cae dauripova plibonigio, pli bonigio, se nur shangi tiu unu afero. Shaine tio validas anca por la regno de la moralo, ancau tie la homoi revas pri pli bona personetso, kiu helpos al ili havi pli bonan vivon. Sciencistoi de la Universitatu de St. Louis en Usono enquetis pritio pli ol mil occent partoprenantoin, cae petis ilin doni informoin pri la proprae pretendoi pri la etica memsento cae ilia cefa motivigio por shangigio. Plei multai partoprenantoi de la studo indicis che ili volas pli bonigi morala in etsoin. Ilia celo do estas mal pli entio forigis entata in deficitoin, set optimumigi existantain caracterizajoin. Plei ofte la partoprenantoi diris che ili volas senti plida empatio cun aliai homoi. Crome, multai testantoi desiris esti pli malfermai, pli sincerai, pli productivai, pli respecto plenai, cae pli attentemai al aliai homoi. Inter quartec cae quartec hoc procentoi de la partoprenantoi indicis che ili considera sin mem ciel la cefan profitanton de sia shangigio al pli bona persono. La imagita ideala mem sento do estis alrevata ciel fonto de propra vivo contentezzo. Iela unua vido, tiel argumentas ancaula psicologoi. Tio sonas surprisa char se temas pri bonai agoi, tiam ja tio concernus aliain homoin, cae ne la propran personon. Ciu helpas alcun homoi? Tio estos la vasta cae eble iom naiva opinio, tiu agas por la bono de aliae homoi. Aliflanque, bonfari havigas al homoi bonan senton, cae tio ja estas morale pravigebla homoi precipe strebas presenti al extero bildon prisi kiel moralema persono. Tio povus expliki kial la testantoe en la actuala studajo indicis anonime che ili volas farigi pli bona homo, cefe por atingi pli da contentezzo. Ciu presenta sin kiel sanctulo, tio povas esti certa esti admirata de aliai. Cai tiel fermigas la circlo. La desiro, pri extera, cai pri interna belezzo, egalas tiu rilate, che ambau variantoi promesas reconon, cai prestigion. Cai tion voles atingi fin fine, ciui homui.